auscultu cae ripetu. Porzio tridec. Ni festas la tagon de lia nascigio. Solene, iedato dec quina decembro. La Zamenhof festoi en tuta Europo. Cunigas adeptoin de lia ideo li creis la lingvon por homoi tut monde. Li estas la maestro de samideanoi. La lingvo creita progressas constante. Ni restu fidelae al lia ideo. Nun antau Christ nasco, patrinoi, avinoi, accetas donatsoin por siai infanoi. Plei multain donatsoin accetas virinoi. La viroi prisorgas technicain aferoin. Ciu iam vi accetis cristnascain donatsoin? Au ciu vi per posto ricevos pacajoin? Se ne, tiam urgiu la tempo forcuras. Au tutte resignu ci foie pritio. La organizado de festai aranjoi ja estas defio por familianoi. La festo ja estas culmino del jaro. Post vintra stolstizo la tagoi longigas nepino invitis al nascidtag festo. Oc etai candeloi lumetis sur torto. Si baldau per blovo estingis la flamoin. Patrino distrancis la torton al pezoi. La occhia rulino distonis la pezoin sur buntai teleroi al ciui infanoi. Nicune per canto desiris felicion, cae multe da gioio, cae dauran progresson. Post tio la gaiai infanoi cart ludis, cae jetis balonoin al ciui directoi. Post celcae semainoi, alia nepino, dum tiu ci iaro farigios ociara. Cai tiam de nove cun venos infanoi, por festi la agion de tiu knabino. Sidante sur benco en nia kineio, mi vidas afficioin pri filmoi venontai. Citiui afficioi aperas e crane. Sur quelcae ecranoi la bildoi movigas. Ja temas pri tutte moderna kineio. De longe mi ne plu visitis kineion. Char nur tre malofte mi shatas la temon. Sed nun presentigis en tiu kineio tut nova film verco pri papo en Romo. Gi temas pri nova electo de papo. La filmo protio nomigas con clavo. Gi montras la penon de tiu procedo. Cal fine presentas mirindan resulton. Gioiegu, Sirio! Vi estas libera! La fia tiranno forlassis la landon. Li fuggis al Moskvo cae petis asilon. Vi povas nun spiri la freshan aeron. La cefa ministro promesis transiron al democratia plurisma sistemo. Vi povas esperi che tio funccios. La homoi suferis dum multe da iaroi. Nun ili sopiras pri vivo normala. Nun venos la tempo de reconstruado, de domoi, giardenoi, de infrastructuro, de economio, de ordo sozia suficias amicoi por tiu ci foio. Mi volas ancora saluti vin ciuin. Fervora lernado al porto successon. Cai tiui versagioi vin helpas por tiu.